رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين فجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح إيمانا Zaista svaka zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Donosimo salavat i selam na posljednjeg Allahovog poslanika, Allahovog miljenika, Muhammeda alaihi salatu wa salam. njegovu porodicu, časne ashabe i sve one koji slijedi na putu istine do sudnjega dana. Cijenjena braćo i poštovani sestre, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ovo večerašnje druženje počet ćemo riječima Allahu poslanika alaihi salatu salam, onaj ko ne zahvaljuje ljudima, taj ne zahvaljuje ni uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala implementirajući ovaj hadis u životu, želim na samom početku da se zahvalim svima vama koji ste odvojili svoje vrijeme u nadi da ćemo večeras čuti nešto novo, nešto što će ako Bog da učiniti naš život ljepšim, sretnim. Također želim da se zahvalim na ovim riječima uvodnim od našeg Efendije. Allah da mu podari svako dobro da se zahvalim mešihatu islamske zajednice koji nam je omogućio da se u ovoj Allahovoj kući okupimo, ukazao nam povjerenje, da im Allah subhanahu wa ta'ala podari svako dobro. Vraću moja draga, kao što ste vidjeli na plakatama, mi se večeras družimo sa temom Islamom do bračne sreći. Prije nego konkretno počnem govoriti o ovoj tematici, želim da kažem, tema je takva da ćemo morati malo biti veseli i nasmijati se, pa ne bi želio da ponesete baš od večeras tu neku sliku da sam ja neki insan koji kroz sva svoja predavanja koristi istu metodu, ali ovakva je tema, znači pa ćemo se nekada morati malo i nasmijati, dok možda da ste jučer bili u Crnoj Gori vidjeli bi sasvim drugu sliku, znači nekada situacija iziskuje da predavanja budu i ozbiljna i možda nekada malo i povišenim tonom i tako. Ali eto, večeras ćemo ako Bog da imati jednu malo interesantnu i slatku temu. Ovo naše predavanje podijelit ćemo u tri dijela. Na samom početku, nakon neke uvodne riječi i faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike, spomenut ćemo nekoliko savjeta i za muškarce i za žene na putu ka bračnoj sreći. Nakon toga ćemo, ako Bog da, uputiti nekoliko savjeta samo našim sestrama, a nakon toga dolazi nekoliko savjeta i za muškarce. Braću moja draga, Mnogo je faktora koji po meni ukazuju na bitnost ove tematike. Ja ću spomenuti neki, jer insan kao insan, kada mu neko spomeni faktore koji ukazuju na bitnost određene tematike, to je dodatna satisfakcija insanu da sluša određenu tematiku. Zato ja u velikom broju slučajeva na početku predavanja spomenem nekoliko faktora zbog kojih sam ja odlučio da govorim o spomenutoj tematici. Pa evo primjera radi, čovjek, musliman, daija, misionar, ima priliku da kontaktirajući s ljudima na razno razne načine, da li putem telefona, interneta, da li uživo, saznaje jednostavno da u mnogim porodicama islamskim, gdje se živi islam, mnoge stvari ne izgledaju onako kako bi trebale da izgledaju. Što je svakako veoma bitan faktor da se govori o ovoj tematici. Također, mi svi znamo da je porodica osnovna i najbitnija čelija društva. Od porodice zavisi na dolazeće generacije. Ona porodica u kojoj muž i supruga žive u harmoniji, očekivati je da iz te bašte iziđe dobar plod. Ali ako dijete odrasta u porodici u kojoj se roditelji neprestano svade, neprestano prepiraju, Teško je očekivati od tog djeteta da se sutra u životu može posvijetiti ozbiljno određenim stvarima. Također, braću moja draga, svi vi znate da se psihičko stanje čovjeka direktno vezuje za stanje u porodici. Tako nekada ja primijetim na nekim predavanjima, izlaganjima, vidim čovjeka sjedi, jadni, gleda on u mene, ali vidi on kroz mene zid, Zašto? On planira siromah kako ću kući, šta ću sa ženom, kuću, kako ću, noći pred vratima, noći u kući, da li će mi otključat i tako. Belaji u kući. Znači čovjek jednostavno takav nije produktivan za društvo. On jednostavno ne može da da sve od sebe zato što ima nešto što koči njegovo razmišljanje. Također, braćo moja draga i ciljne sestre, a pa možda će im biti interesantnije ako me ne vidite. Također, braću moja draga i cijenjene sestre, od faktora koji ukazuju na bitnost ove tematike jeste da je traženje sreće sastavni dio života svakog insana. Ali nailazimo na problem da velik broj ljudi želi da postigne sreću kroz brak. Ali kada vidimo u stvarnosti, velik broj ljudi se nakon što uplovi u bračne vode pokaje. Kud sam krenuo, što se zafrka i tako. Što svakako, braću moja draga, je dodatni faktor. Da, brak jeste put ka sreći, ali treba znati taj brak uskladiti pa da to bude lađa koja plovi ka sreći. Također, braćo moja draga, velik broj ljudi kada je u pitanju sreća ima pogrešna ubjeđenja i vizije. Tako ćete vidjeti da velik broj ljudi smatra da je sreća nešto daleko, da je to nedostižno. A vidjet ćete kroz naše druženje, kroz ove savjete, da je sreća tako blizu. Samo treba znati odabrati pravi put i treba, braću moja draga, vidjet ćete, biti spreman nekada i na kompromis. Problem je kod nas mi bi da budemo sretni svi, ali da bude sve po našim. Vidjet ćete vi večeras, džabe, ja sad ovdje sam vajz, pa se ja moram slušati. Ali ja ću, braću moja draga, i kritikovati muškarce, kritikovat ćemo i žene. Sve po cijenu da postignemo sreću. Ne može se sreća postići jednostrano. Jer brak je komponenta muškarac i žena. I da bi bili sretni, mora biti zadovoljstvo s obje strane. Mora biti spremnost na kompromis. Ženo, bit ćemo sretni, u redu, ali sve po mojim mašinima. Žena kaže, čovo, bit ćemo sretni, ali će biti kako ja rećem. Pa kako je to sreća ako ću ja čitav život tanjire prat? Nije to sreća, ali to za nju sreća. Peri tanjire i ja sam sretna. Pa nisam ja sretan, Znači, vidjet ćemo kako treba, braćo moja draga, da budemo spremni na kompromis normalno u pitanjima koja nisu precizirana vjerom. Jer pitanja koja su precizirana vjerom, znači u pogledu toga nema kompromisa. Također, želim da napomenem da ovo što ćemo večeras čuti, vidjet ćete, ako ja spominjem nešto što je teško, slobodno podignite ruku i kažete to je teško. Sve što spominjem od savjeta na putu ka bračnoj sreći je lahko. Lahko, sigurno, ali to je samo mrtvo slovo na ovim mojim papirima ili mrtva riječ na ovom mikrofonu koju ću ja kazati. Šta želim da reknem? Ono što čujemo treba prakticirati u životu. Čak šta više, ovo što čujemo večeras može biti dokaz protiv nas. Sutra kada dođemo na sudnji dan, možda naše dijete nije podignuto kako treba, Možda će gospodar Allah subhanahu wa ta'ala da nas pita, čuli ste kako se ide ka bračnoj sreći što bi uzrokovalo da naša djeca odrastu kako treba, zašto to niste prakticirali? Znači, braćo moja draga, ono što čujemo treba prakticirati. Normalno, vi, mašala, vidim da se toliko zainteresovani za, za ovom tematikom da niko nije ponio svjesku da to zapiše. Što ukazuje na vaše neozbiljno shvatanje ove tematike. Treba zapisati, ili ste vi svi ovdje u Sanđaku poput imama Šafije koji sve zapamti odjednom. Nadam se da je ono drugo, kako ne bi onaj sad morao dodatno da vas kritikujem. Jer će biti vremena za kritiku. Također, braćo moja draga, Islam u svome savršenstvu i univerzalnosti. Pazite, ja želim kroz sva predavanja dosta puta da ljudima pojasnim činjenicu da islam nije samo vjera džamije. Da, elhamdulillah, mi dolazimo, klanjamo i evo, veoma mi je drago što vas vidimo u velikom broju, ali nije islam samo vjera džamije. Namaz je samo jedan mali sastavni dio islama. Islam su i bračni odnosi. Islam je i komšiluk. Islam je i odnos prema majici i prema ocu. Islam je i odnos prema rodbini. Islam je i pomoći bratu muslimanu. Naša vjera je toliko univerzalna, toliko savršena da daje prednost koristi društva nad dobrovoljnim ibadetima. Kaže Allah poslanik u hadisu koji je vjerodostojan. Inače uzmite pravilo sve hadise koje spominjemo vjerodostojni su. Kaže Allah poslanik da odim i pomognem bratu muslimanu u izvršavanju njegove potrebe, draže mi je nego da budem u ovoj džami, u džami Božih poslanika mjesec dana u itikafu. La ilaha illallah. U nas nazovete, brat, ah i trebao bi ženu voziti u bolnicu. Kod mene nazva majko rođena, šta je sad ovo? Boži i poslanik kaže, meni je draže da odem bratu u pomoć nego da budem mjesec dana u itikaf. To je vjera, to je savršenstvo. Tako, braću moja draga, isto i supružnici. Islam je njihova prava uzdigao visoko. Pogledajte kada je u pitanju ženska populacija, kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, najbolji među vama su oni koji najviše gruhaju žene. Jel tako? Ma nije, Boga. Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. A ja sam, kaže, najbolji prema svojoj ženi. Evo ti vaga, ako hoćeš da se izvagaš svoj islam, svoj iman, evo ti vaga dao ti je Boži poslanik, alaihi salatu wasalam. Najbolji među vama su oni koji su najbolji prema svojim ženama. Lola, ženu što štosom, sutra žena sašljivom hoda, šta je bilo kaj kerla se krava, ne smije kazati da i čovjek udalju. Nije to, nije to islam, nema to veze nikakve sa islamom, braćo moja draga. S druge strane, ovo je pravo ženi, ali pravo muškarca je veliko. Allah poslanik alaihi salatu wasalam kaže da sam ikome naredio da učini seždu nekom stvorenju, naredio bi ženi da uradi seždu svome čovjeku. Ali pošto je u šerijatu zabranjeno učiniti seždu, to ne može. Ali da sam ikom naredio, to bi naredio. Znači, muž ima prava, ali isto tako i supruga ima velika prava. Braću moja draga, počinjemo konkretno sa našim savjetima. Trudite se da ih zapamtite, ako ništa pokušajte da se preispitate gdje ste vi u odnosu na ove savjete da bi ako Bog da mogli korigovati svoje postupke. Prva stvar, onaj ko želi da postigne bračnu sreću, koja će svakako se odraziti na njegov svakodnevni život, treba da svome supružniku voli ono što voli sebi. Evo, je li ovo teško? A Allahami mi kada bi mi živjeli na takav način, da volimo svome supružniku, muškarac ženi i žena muškarcu, ono što voliš sebi, kako bi naš život bio sladak, kako bi bilo lijepo živjeti. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže Niko od vas neće potpuno vjerovati dok ne bude volio bratu muslimanu ono što voli sebi. Pa potpada li taj naš supružnik pod ovaj hadis? Potpada svakako, braću moja draga. Evo nekoliko primjera samo kako bi se ispravno shvatilo ovo pravilo koje je jednostavno, ali malo teško za progutat. Ako voliš da tvoja hanuma tebi tepa, pa ti kaže macane, cicane, golubčiću, pa i ti tepaj njoj, brate. Ako ti to voliš, voli i ona. Dovede ženo, ženo, mada mi voliš babu više nek svog babu. A voliš ti njeznog babu. Voli ti njenog babu. Ne moraš ga voliti ako ne možeš jer ljubav je nešto što je u srcu. Ali ga poštuj. Nemoj ga vrijeđati svaki dan kad piješ kafu. I tako. Ako voliš da tebe Hanuma spomeni pa sutra dođe i tamo pomali se priča mašala, njen muž je dobar, tako tamo vamo. Pohvali i ti svoju Hanumu zbog njenih svojstava koja ima pri sebi. Također, ako voliš da tvoja žena bude čedna, da čuva tebe, Čuvajte nju. Mi uvijek imamo neke duple aršine. I ja, od rada, draga, ja sam zajedno s vama ovdje, u smislu muška populacija, ali mi griješimo. Primjera radi, kod nas ne do Allah nikome, žena da počini blud, to nema veće sramoti. Ali muško, a pa ne veze, može to proći. Nema to nikakve čovječe osnovi u islamu. Ista je kazna i za muško i za žensko. Ako ti ne voliš da tvoja hanuma priča tamo i dobacuje nekim muškarcima, nemoj niti dobacivati tuđim ženama. Ne ženo, a ne smiješ poviriti kroz prozor, zakovat ću ti prozore daskom. A ti gdje god doješ, kako ste, dobro smo, šta ima, komšince, mašala, mašala, fina, fina, fina ta vaša bluza, no je li bogati? I tako. Čuvaj ti ženu da bi ona tebe čuvala. Ono što voli, jednostavno, ja samo navodim neke primjere. Ono što voliš sebi, voli i njoj i završena stvar. A ništa drugo nije do život po sunnetu Allahu poslanika to se nam. Ako voliš da žena, ako je šef žena, da ti zažmiri na određene tvoje aferime u životu, zažmiri i ti njoj. Kada nešto bude, pa jednostavno neke stvari progutaj. Ali da i žena tako, znači bude si, ovaj, s ovo obostrano tolerisanje grešaka. Druga stvar, braću moja draga, od savjeta, međusobna zahvalnost. Jednostavno, a toliko to ostavlja pozitivan trag na atmosferu u kući. Zahvalnost. Naša vjera, braćo moja draga, uči insana bez obzira Ko da mu uradi kakvu uslugu da mu bude zahvalan. I vidjeli ste malo prije onaj citirani hadis Allahu poslanika alaihi salatu wasalam kaže ko nije zahvalan ljudima taj nije zahvalan ni Allahu. Evo pogledajte jedan primjer. Ja dosta puta volim navesti neki provokativan primjer samo kako bi shvatili stvar. Da imate nekog čovjeka i jednom godišnje ti da donaciju 100 km ili 100 eura, ništa, samo onako kaže, evo izvoli brate. Svake godine. Ti gdje god bi stigao, ti bi kazao ljudi, taj, taj čovjek. Svake godine meni dadne tu donaciju, ništa, samo nakon. Ti bi se trudio, ako si moralan i treba tako, da ga pohvališ, da spomeneš njegovu dobru osobinu. Pa zar nisu supružnici najprioritetniji da budu zahvalni jedno drugome? Koliko žena učini usluga svome mužu? Koliko muž učini usluga svojoj supruzi? Pa zar ne trebaju međusobno da se, da budu zahvalni? Svakako, Allah poslanik alaihi salatu wasalam i takako pokuđenim je smatrao nezahvalnost. Vi znate onaj hadis koji je izrečen, koji je izrečen o ženama, ali svakako mi ćemo uzeti iz njega poruku prvenstveno se odnosi na žene, ali isto tako muškarci iz njega mogu uzeti poruku. Allahu poslanik alaihi salatu wasalam kaže jednoga dana vidio sam džehennem. La ilaha illallah. Vidio sam džehennem. I dođe neki bošnjo, kaže, a ko je se od tuda vratio? Ma vratio se Muhammed alaihi salatu wasalam, to što ti ne čitaš, to je tvoj problem. Vratio se, vidio, vidio sam, kaže, džehennem. I vidio sam da je najviše njegovih stanovnika žene. Kažu ashabi, Allahu poslaniće, je li zato što ne vjeruju? Nije. Kaže, zbog njihove nezahvalnosti. Kada bi neko od njih činio dobročinstvo čitav život i samo jednom ne uradiš, kaže, kao da nikada nisi ništa uradio na ti rekni. Ovo je hadis izrečen o ženama i svakako na njih se prvenstveno odnosi, ali isto tako i muž, ako potpadne pod ovu definiciju, može ga obuhvatiti ovaj hadis. Čitav, žena, čitav život ti žena radi, pomaže, čini uslugu, a ti samo jednom ti ne uradi. Čitav život popjeglan, čitav život uredan, čitav život hrana na vrijeme i samo jednom okasni. E, vrate, nema gori od tebe. Takvi smo mi. A to nije, braću moja draga, pravda. Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلْتَقْوَى Nemoj to što nekoga mrzite i ne vjeruje, nemoj da to što neko ne vjeruje, da bude razlogom, da budete nepravedni prema njemu. Budite pravedni, to je bliže bogobojaznosti. Allah subhanahu wa ta'ala nam naređuje da budemo pravedni prema nevjernicima. A kamo li, braću moja draga, da budemo pravedni prema svojim suprugama? Ja jedne prilike, tamo u gradu gdje sam dugo vremena proveo živim, dolazim jedan čovjek, nako kućni prijatelj, i e, sad se on meni fali za svoje dogodoštine. Kaže, bio ja dole u opštini, jutros, ide, kaže, neka baba, vidim ja, kaže da ona nije muslimanka, stopa dukat, polako, polako. Kaže, Šinko, gdje je matičar? Kaže on tu odmah vrata ovako prva. Kaže gore na treći sprat i dole na kraj hodnika. I on se sad meni fali. Eveli, neki ide gore pa će ona skonta da, da, da sam je prevario. Pa rekao, dragi vrate muslimano, hem što si slago, hem bolan, to nije pravda. Prvo slagao se, a to je nepravda. Ne mora značiti što je to nevjernica, čak šta više treba da pokažeš toleranciju, treba da pokažeš dobročinstvo, da joj na najjednostavniji način kažeš kako da dođe do njih vrata. Ali to je naše poimanje, braćo moja draga, Islama. Također, jedan interesantan način kako se može pridobiti ljubav supružnika, kako mogu te lađe bračni krenuti u pravom pravcu, jednostavno, Allaha mi jednostavno a učinkovito da čovjek ili žena svom supružniku s vremena na vrijeme udjeli kakav poklon. Mi smo to zaboravili. A to tako ostavlja traga na insana, braćo moja draga. Allah kaže u vjerodostojnom hadisu taha tahabu, udjeljujte poklone da biste se voljeli. Ako se to odnosi na sve muslimane, pa onda na supružnike najpreći. Da muž Allaha mi zamisli, ja ti kažem, znači, hajde rekli mu iz praksi svoje, da čovjek traga za onim što njegova supruga voli i da joj to s vremena na vrijeme kupi bez da ona traži. Treba da bude John debel, da bude obraz debel ko John, pa da sutra žena ne bude pokorna, ti ideš s posla nako umoran sa bauštele i ti nosiš njoj voljenu čokoladicu. I tamo još na njoj piše samo ti. I još u sebi, ako rekneš naglas još tri, dobit ćeš šamar. Već tu rekneš u sebi. Samo ti i je samo ti. A koliko još ima, Bog zna. E, da. Ali isto tako, ona tebi sutra stavi čokoladu, volim te. Ti čovječe, lepršaš po kući ko Drago ti, volite žena. A to je marka čokolada. Tu ćeš marku dati tamo za neki pepsi koji će ti pojest bubrege i ništa nisi dobio. Ovako kupiš čokoladicu i čoveče ima ženu šta god joj kažeš i ona sjeti aj pa kupio mi čokoladu. Kako ću reći neću. Još ako kupiš onu voljenu, njenu čokoladu, ja sam izdavao, samo Bog zna para, koliko una žena voli čokolade od kokosa. Ja od kve god idem čokolada od kokosa. Ali zato isto kad dođem kod kući, Čeka mene moje omiljeno jelo. I tako. To je, braćo moja draga i ciljne sestre, način da se pridobije ljubav supružnika. Jednostavno, je teško? Ja sam vam rekao, ako spominim samo jedan primjer težak, vi podignite ruku i recite to je teško. Sve je lako ko je Allah subhanahu wa ta'ala olakšan. Također, jedna interesantna stvar, ova je malo više se odnosi na nas muškarce, pošto smo mi nako po prirodi malo više gordi od žena, a to je da bi se ljubav među supružnicima povećala. Supružnici moraju biti spremni da priznaju grešku u životu. O, kod nas, muškaraca je pravilo ženo, od danas si se udala za mene i kriva si do sudnjeg dana. Šta god se desi, kriva si. Ma nisam ni vidjela, čula. Znači, kriva si, šuti, sam šuti, kriva si. To je nepravda. Ne može biti kriva jadnica kad ni šta vidjela, ni šta čula. Dijete razbije čaš, ženo kaj ti skriva. A pa što skriva? Pa što si rodila dijete? I tako. Znači moramo biti pravedni da onaj ko pogriješi da prizna grešku. Jer greške ostavljaju traga na ljudsko srce. Ali kada neko od supružnika, naročno muško, kaže ženo, džaba je, pogriješio sam, trudit ću se da se to više ne ponovi. Na taj način će i on sutra ženi kada pogriješi biti autoritet da i ona kaže ovo desilo se, okasnila sam sa hranom ili ovo ili ono, ali trudi se da se to više ne ponovi. Trebamo znači biti spremni da pogledamo istini u oči. Ali problem je, normalno, to je ono što smo rekli na početku, ne može sreća biti jednostrana. Ti kaže ženi, ti si ženo kriva uvijek. Ti si možda sretna na taj način, ženo ti si uvijek kriva. Ali je li ona sretna? A isto tako ako je žena šef, čovjek uvijek kriv. Nije to, braćo moja draga, pravda koju Islam zagovara. Također, od stvari koje mogu poboljšati bračnu harmoniju jeste da čovjek bude spreman da privati određene nedostatke kod svoje supruge ili kod svoga supružnika, da žena privati nedostatke kod svoga muža. Jer šta se dešava? Ljudi tragaju za nekim koji je savršen, koji je potpun kroz život, kroz godinu, dvije, tri čovjek vidi, nađe ili hajde kažemo supružnik osjeti kod drugog supružnika mnoge negativnosti. Meni dolazi jedne prilike jedan brat i sestra kao na neko konsultovanje. Ja im kažem, reko ljudi nisam kompetentan, Boga vam traži nekog starijeg. Ču oni stariji od mene. Kažu, ne, ne, ti da naš savjetuješ, hajde dobro, reko Bujrum, haj sestro, ti pričaj gdje je problem. Kaže, znaš šta je Efendija? Ja, kaže, imam knjigu, primjeri iz života Tabina i Ashaba. Kaže, ja to čitam, ovog ti mog muje tu i niđe nema, bolan. Pa rekao, sestro, je li to knjiga biografija jednog čovjeka ili biografija stotine ljuda, ljudi? Pa kaže, ona stotinu ljudi. Pa to reko nisu mogli ni asabi da imaju sve u jednom čovjeku, već su to život, a ti hoćeš od svog muje nakon ili često godina da bude bolji od asaba Pa ti reko pogrešno čitaš te knjige, Bog ti je dao. Ne možeš tražiti savršenstvo. Mora biti rupa, mora biti propusta. Ali tako isto. Čovjek, ne možeš tražiti od žene. Ženo, ne smiješ nikada pogriješiš. A ti non stop griješiš. Svi griješimo, svi imamo nedostatke. Ako želiš da budeš pravedan, pogledaj tu svoju suprugu ili supruga muža. I pokušaj na jedan spisak napisati njene pozitivne osobine. Pa ćeš vidjet možda stotinu pozitivnih osobina, a negativnih pet. Pa je li moguće da onih pet su razlogom da čovjek pusti ženu, a ima sto pozitivnih osobina. Ili tako žena. Čovjek ima dvije ili tri loše osobine, ali ima stotinu drugih pozitivnih. I ona kaže ja ne mogu više s tobom živjeti. I onda se uda drugi put. Ali onaj sad ima pola pola. 50 ne valja, 50 valja. Ali šuti sad. Sad se po drugi put, tu nema više za frkancije sad. Tako i muž. Žena ima dvije, tri loše osobine, daj druga. Ali kad rođe druga, ona, ona 33 loše, samo dvije dobre. Ali sad šuti. Tako, braću moja, moramo biti objektivni. Ne možemo tražiti savršenstvo. Moramo tolerisati. Insan ko insan kaže Allah poslanik Kullu beni Adema hata. Svi sinovi Adema alihi salatu wasalam griješi. Ali su najbolji oni koji se pokaju. Također, braću moja draga, od metoda kako čovjek može da popravi harmoniju u svojoj kući jeste međusobno natjecanje supružnika u poštovanju rodbine drugog supružnika da se natječu u poštovanju. Mi, nažalost, u našem purnilju postoji neko nepisano pravilo. Punica je najveći neprijatelj zetu. A svekrva je najveći neprijatelj ženi njenog sina. I onda dok čovjek dovodi ženu kući, gotovo. Već postoje barijere. Već postoje barijere između njega i punici. Zašto to? To nema, braćo moja draga, osnove u islamu. Supružnici ako hoće lijepo da žive, trebaju da se natječu u međusobnom poštovanju druge strane. Jer mora da znaš, roditelji tvoje supruge, to su najbitnije osobe u njenom životu. Njenim venama teče njihova krv. I ne može ona tolerisati to, to je u kolizi sa njenom prirodom, njenim srcem, da ju ti svaki dan vrijeđaš oca ili majku. Isto tako i žena, da svaki dan svome mužu govori o njegovoj materi i njegovom ocu. Ne može on to tolerisati. Teško je to privatiti na srce. Zato supružnici treba da se natječu u dobročinstvo. Možda ne možeš voljeti punicu, možda ne, volješ, ne možeš voljeti svekrvu. Ali, hajde poštuje, nemoj je vrijeđat. Obavi one obaveze koje si dužan prema njima. Odvedi svoju suprugu kod njih, kupim neki poklon, obiđi, pitaj za njihovo stanje. To je ono što možeš uraditi. Zašto uvijek mora biti zet na ratnoj nozi sa punicom? Zašto snaha mora biti uvijek na ratnoj nozi sa svekrvom? Također, braćo moja draga, jedna izuzetno interesantna stvar, nažalost, nažalost zapostavljena svakako kod velikog broja nas, a to je kultura komunikacije među supružnicima. Ja znam, pošto sam ja čovjek rođen na selu, i kod nas ti ljudi, kad hoće birvaktile, više nije tako. Kad krenu u grad, obuku one velike čizme, one gumene, pošto je blato. I onda, a cipele one izhodne stavi u kesu. I dole kad dođe u grad, skine fino čizme, u kesu i tamo negdje u grm, a obuče cipele. I on ode tamo negdje u opštinu i tamo neki portir kaže njemu, gospodine, šta ste vi trebali? Kakav on gospodin jutro žđubre tovario, a njemu drago, šta? Ja gospodin, da, da, trebao sam tamo. On jadnik letio, on zna, nikad on vidio gospodina nije. Ali šta je poenta? Poenta je voli svako da ga malo nosaš na dlanu, da mu se lijepo obraćaš. Pogledajte Allahovu poslanika. Problem je u nama što mi sunnet shvatamo samo onako Micanje prstom, dizanje ruku i to je to, čitav sunnet. Eventualno još ako na to pridodaš misvak, ti si najbolji musliman. Sunnet je širi pojam čovječe koliko hoćeš. Sunnet je i ovo, da svoju Hanumu zoveš lijepim imenom. I Hanuma muža svakako. Allahu Poslani kaže u vjerodostojnom hadisu, a Išu je zvao Ja O Aišice, Ja Humeira, o crvenkasto bijela. Znači, dolazi mu Ebu Walid, Pazite, hajde da pokušamo biti u ovoj situaciji. Dolazi u Walid kod Allahovog poslanika i kaže, još dok je bio nevjernik, kaže, pazi, hajde da se dogovorimo. To što ti pozivaš u taj islam, ako tražiš pare za to, tu u današnjem žargonu, ako si plaćenik, hajde da ćemo ti para, brate, nemoj više u to pozivati. Ako želiš ugled, nikad mi nikakvu odluku nećemo donijeti u Meki bez tebe. Ako želiš žene, Daćemo ti, kaže, najljepšu ženu u Meki. Aj, dobro da se riješimo Ivo Belaja. Aj, su tjesni Kaže, ako želi žene, daćemo ti najljepšu ženu u Meki. I pazite, zadnja stvar koja je najbolnija. Kaže, ako si bolestan, ono, u današnjem žargonu opet, ako si lud, hajde da ti tražimo doktora. Što misliš ti danas komši dođeš, kažeš, komšo, što ne klanjaš? Kaže on, E mali, jesi ti črknut? Što ješ doktor? Ili bi ga odmah što osam zviz? Šta zon? Pogledaj Božijeg poslanika, to je sunnet. Kaže njemu, evo kad farakta ja ebal valid, jesi si završio ebu velide. U arapskom jeziku kad nekoga oslovljavaš sa kunijom, tu je dokaz poštovanja. On njega oslovljava ne imenom i priznam, nego po njegovom djetetu. Kaže, jesi završio ebu velide? Kaže, jesam. A slušaj sad ti mene, evo ja sam tebe saslušao, vrijeđanje i sve. Gdje je taj sunnet u našem životu? U nas šta se dešava? Ovako, kroz te kontakte sa sestrama i braćom, kaže sestra negdje tamo na internetu pitanje. Kaže, Efendija, dragi, ja i muž kada smo se uzeli, kaže, u početku tako je to fino bilo slatko, medeno, lijepo. Zvali smo se, kaže, imenima ti nekih sitnih životinjica. Mace, cice, golupčiću, vrapčiću i tako. Ali, kaže, kako je vrijeme odmicalo i životinje su rasne. Ma šta, bolan? Postade ona krava. Postade on konj. I tako. Kaže šej Mohamed Hasan jedne prilike, kaže čovjek ide u džamiju, a sjedi čovjek sluša za neće u džamiju. Ide drugi čovjek pored njega, kaže njemu, jahimar, magarac, što ne ideš u džamiju? Kaže Mohamed a ja ti za onog čovjeka što ga tako oslovi, Znaš ti, kaže, da u našoj vjeri nije obaveza magarcima da klanjaju. Tako i ovo. Kako ćeš voljeti konja? Kako ćeš voljeti kravu čoveče? Pa nema tu ljubavi. Ali kad ti njoj tepaš macane, cicane, golubčiću, vrapčiću, ona leta po kući. Ali kad joj ti kažeš kravo, ona tada iriće, voda, hoće i ubos, hoće svašta, hoće kerit. E tako ti je, takav ti je život. Ako nije, recite, ja nisam pao s Marsa, pričam vam ono što se dešava u našim krugovima. Također, braćo moja draga, od metoda kako čovjek da postigne brašnu sreću, jeste da se traga za onim što voli supružnik. I da se traga za onim što ne voli. Mi vešćini tobe Arabija, ja ne znam otkud mi, mi u, u ovom saobraćaju dobro znamo šta je jednosmjerna, ali u islamu nekako da uvijek idemo jednosmjerno. Ne treba istraživati loše osobine da bi to radili. Loše osobine se istražuju da se ne radi. E, kaže, znam ja, on to ne voli, sad ću ja to njemu zabiberit dobro. Ne voli ovo biber, ona, ma otelo mi se kaj malo među prstima, pa eto. Znači, loše osobine se istražuju da se ne čini. Zato nije zgori, vjerujte, ovi savjete ljudi ne znaju, a to treba. Kad se čovjek uzmi sa ženom, kaže ženo, kaži mi šta ne voliš, napišiš pisak da to ne činim. Kaži mi šta voliš da to činim, ali ja isto tako. I ovdje dolazi do izražaja i kompromis koji smo spomenuli. Ne u pogledu vjeri. Kaže ti žena, znaš šta je čuva, Boga mi ti pet puta klanjaš, može li kad kompromis da to na tri puta svedeš? Ne može. Pet puta se mora klanjati. Ali ako ti kaže, znaš šta je čuva? Brate, u toj crnoj rolki, ma posjećaš me na sve i svašta, možeš to da to ne nosiš? A ti, e sad mi daj priču u crni rolke. Nije to, braćo moja draga, poenta. To je stvar koja nije precizina vjeru. Uzmeš tu rolku i dadeš nekom bratu sadake. Hem si zaradio za nagradu što si dao sadake, hem ispunio želju svojoj supruzi. Isto tako i supruga. Ako muž kaže ne volim tu vrstu hrani, ako kaže ne volim tu nošnju, ako kaže ne volim to i to, supruga treba da se potrudi. Ali ako isto tako kaže volim to, volim to, onda supruga treba da čini te stvari to je tako jednostavno do sreće i doći Allahani. A to što mi idemo u jednosmjernom pravcu, sad to je naš problem. Također, braću moja draga, od stvari koje mogu i kako ojačati bračne veze, jeste čuvanje tajni intime. Nažalost, živimo u vremenu fesada i grijeha do te mjere da ljudi koji dolaze u džamiju, skoro pa je normalna stvar tamo u svojim nekim užim krugovima, kako se pričaju stvari intimi. Kako da te sutra voli ta tvoja supruga, ti tamo negdje u restoranu priča šta ti sa njom radiš. Ili suprotno tome, žena priča šta radi sa svojim mužem. To je, braću moja draga, veliki grijeh. Allah poslanika Ali se ratu je strogo zabranio da se pričaju stvari intime, a s druge strane to negativno djeluje na bračnu sreću. Jer kako? Žena bajagi, u smislu bajagi, u odnosu na ovu stvar, žena se pokrije i sve, ne želi da je niko vidi, a ti odeš tamo negdje u restoran i pričaš ljudima šta si sa njom radio. Pa to, to je kolizija živa i kako da te ta žena voli? Zato, braću moja draga, treba ovim stvarima posvijetiti veliku pažnju. U ovom drugom dijelu predavanja, brzo ćemo mi ako Bog da završiti. Nekoliko savjeta za žene. Normalno, vi ćete to bolje zapamtiti nego žene, da im možete poslije trljati uši, tako će i vama žene za ni zadnji savjete, jer mene braća poslije zovu, a šta održa predavanje, žena malo, malo, a jesi čuo šta je rekao še? Malo, malo, a jesi čuo, sad ću ja te pet predavanja kopirat, pa ćeš ih gledat svaki dan. Znači, vi ćete to bolje zapamtiti, ali trebaju i žene da zapamti. Prva stvar kako se može povećati bračna harmonija jeste lijepim dočekom. Žena Osnova je takva da muškarac privređuje, žena je u kući. Čovjek susta, umori se, možda ima iskušenja u toku dana na ulici. Kada dođe kući, ta njegova kuća bi trebala da bude oaza mira, oaza islama, gdje dolazi da se opusti, da se razveseli, da napuni bateriju svoga imana, ali dolazi čovjek kući. Žena Nenaspavana, na jednog oko gleda, čupava, runđava, nikakva, djeca razbacana na pokući, pogrijavamo mu čorbu prije šest dana. Gdje si bila? Išla kod Fatije na kafo, tamo, vamo. Muž vidi da je zadnja rupa nasvirali. Jadnik ide, radi, na baušteli se lomi, ne možeš počistiti kuću, ne možeš djecu srijeti, ne možeš se počešljati, ne možeš se srijediti, ne možeš taj osmije, pa makar bio plastični nabaci nekako, ako ne možeš nešto podbaciti kako krijesu tu i samo onako da to izgleda da se smiješ iz poštovanja prema mužu. Znači, to je, vjerujte allahami, mi, te kako dobar metod da se pridobije ljuva muža. Jer on tada dolazi umoran, dolazi iscrpljen i onda kada vidi svoju suprugu, da ga lijepo dočekuje, sa osmijehom na licu. Mi opet kažem, to je sunnet, ali taj sunnet je kod nas zapostavljen. Kod nas odeš kod nevjernika u radnju, izvolite, kako ste, šta možemo učiniti za vas, sam da ti marke čopi iz džepa. A mi muslimani kojima je naređeno to, kaže Allah poslanik, sadaka je da sretniš brata muslimana nasmijanog lica. Sretniš brata muslimana, a u njega više gotovo obrve se spojile. Ovako hoda. Pa šta ti ahibam, da malo se razvedri. Ne može. Osmi, vedrina lica je sadaka. Nemoj, kaže Allah poslanike buzeru, nemoj da podcjenjuješ bilo koji vid dobročinstva, pa makar da sretniš brata muslimana nasmijanog i vedrog lica. Nasmiješi se bratu muslimanu, pa ima bolan svak problema, ti sad jedini misliš ti imaš dugova, ma ima i svako bolan. Ti jedini misliš tvoja žena ne sluša. Ma puno je koji ne slušaju. I tako. Ali što svak mora znat? Nasmiješi se. Kaže, jedan asab, otkako sam primio islam, nikad u životu nisam sreo poslanika, a da nije bio nasmijan. To je, braćo moja draga, sunnet. To je vjera. Nije samo vjera, znači džamija, kuća i to. Ne. Vjera je celokupan sistem života. <clears throat> Također, Supruga koja želi da pridobije ljubav svoga muža treba da se uljepša svome mužu u svakom pogledu i fizički, da obuče se lijepo, da se počešlja. Nažalost, moramo kazati, živimo u takvom vremenu, ali naša je obaveza da ukažemo na tu devijaciju. Žene, mašala, troši mnogo para za šminku. Ti kontaš, hajde žena će se makar meni jednom u životu našminkat. Malo ona se fino sredi kad krene napolje, a čovo uvijek čovje oda tamo nekim razderenim, fanelinim, nekim tamo, ne znam nija da se ne izražavam. Znači, žena prvenstveno treba da se sredi svome mužu. Napolje kad izlazi, treba da izlazi u granicama šerijata, njena odjeća ima uvjete. Ali kažem, mi živimo u vremenu kada velik broj žena posvećuje mnogo pažnje kozmetici, ali kome je ta kozmetika se koristi prilikom izlaska iz kući. Također jedna interesantna stvar, a to je, malo prije smo kazali da je jedan od metoda pridobijanja ljubavi svoga supružnika da ga dozivamo lijepim imenom. Žene imaju tu jedan dodatni, hajde da kažemo motiv, ili jednu dodatnu stvar, a to je što je njih Allah stvorio da je njihov glas smutnja i iskušenje za muškarce. Žena treba da muža zove lijepim imenom i još uljepšanim glasom. To kad se dvoje sastani, to čije srce se tada ne otvori, to treba nositi na rengen ili ga treba na generalku. Evo ja ću vam malo simulirati da se malo nasmijemo, pa eto. Znači imamo prvo da ga nazove lijepim imenom, ali bez uljepšavanja glasa. Na primjer, reći, uzet ćemo primjer da je čovjek, treba ga zvat mala maca. ne. Dobro. To je bilo kao glasom koji nije. A zamisli kad žena kaže lijepo ime Macan, a još blago. Macani. Ma on ti prijede čovječe po kući, vidjet ćeš ga kako sluša. Kaže na njemu treba litar ulja, on nosi karton ulja čovječe. Kaže treba germa ona mala, 200 grama, on donio 3 kile germi, komaca prijede čovječe. Znači, lijep glas i lijepo ime. Dobro, i na kraju, zadnji savjet za žene. Žena ako želi da pridobije ljubav svoga muža, treba da bude zadovoljna njegovim materijalnim stanjem. To je i tekako bitan faktor u životu, braću moja draga. Žena koja nije zadovoljna materijalnim stanjem svoga muža, normalno to ne znači sad lezi hljebu da te jedim, ženo treba da budeš zadovoljna, to je risk, treba raditi. Ali kao što Allah te je odredio do kada će insan živjeti, isto tako je odredio koliko ko će na fake imati. Žena, pa čova, dragi komšo, kupli tricu golfa, u nas još jedinca. Hajde, dragi, malo te svoje dnevnice podebljaj, malo duži rad, ne bili mi makar dvojku kupili. Ne može jadnik, on odešla, otišla mu leđa, ne može on više bona. Pa on bi volio kupiti peticu, ne dvojku, ali ne može. Budi zadovoljna sa njegovim materijalnim stanjem. Hvala Allah, koliko ljudi nemaju ništa. A ti imaš golfa, opet je dobro. Ali problem te zavisti, braćo moja draga, koja je, kaži malo više izražena kod žena. I evo, braćo moja draga, završajmo ovo naše druženje sa, sa tri kratka savjeta kako znači muškarac može da pridobije ljubav svoje supruge. Govorili smo u početku o osobinama supružnika, nakon toga o savjetima ženama i na kraju o savjetima muškarcima. Prva stvar, malo poteška za dušu, a ne fizički nikako, da čovjek, kada se ukaže za to potreba, pomogne svojoj supruzi u kućanskim poslovima. Oj, kuće što, brate? A pa, braću moja draga, i to je sunnet. U nas postoji to neko pravilo koje je itekako u koliziji sa vjerom. Ako jednom opereš štanjire, ženi si tamo neki papučar. Nije, braćo moja draga, to je neispravno. A Iša radijallahu ta'ala u vjerodostojnom hadisu kaže Allahu poslanik bi izmetio svojoj porodici. Sve u kući bi radio, ali kada bi začuo ezan, izišao bi. U drugom rivajetu kaže, muzao bi ovce, šivao bi odjeću, ali ezan kada učio on ode u džamiju. Ovo nijekom slučaju ne znači da sad žena kaže, e je se čuo, od sutra je tvoja reda, perješ li tanjire redovno. Ne, ali žena se razboli ili mora negdje otići, ima neku obavezu, žena se razboli, ženo, ma kad bi ti oči ispali, idi per tanjire. Ne može tako i to nije ljubav, to nije poštovanje. Da u datom momentu, da se ugledamo u poslanika prvenstveno, da pomognemo našim porodicama, jer žena ko žena po prirodi je slabašnija od insana i potrebna je nekada pomoć. Da bi shvatili, braćo moja draga, i to je veoma potrebno da nekada shvatimo vrijednosti naše supruge. Evo ja ću vam ispričat svoju jednu lošu osobinu. Umre žena kad se razboli, zato što treba neko prat tanjire, ja kažem djeci, djeco, danas svi i sve jedemo iz jednog tanjira. Čorbu pojedimo, dobro je oližemo tu, naspijemo pekmez, obližemo pekmez i babo odnese jedan tanjir opere i sve ovce na broju vukovi siti. Ali žena kad servira, bilo što ženo ponese tanjira, svakom djetu po jedan tanjir čorbe, svakim djetu pekmeza gore dole, što? Pa žena pere, šta mene briga, nisu moje ruke, nije moja mama rodila. E, nije to, braću moja draga, znači čovjek da bi shvatio kako je taj ženski posao dosadan. Malo nekad i ti pometi kuću pa da vidiš kako je dosadno. Malo po i ti operi nekad sud kako bi samo shvatio vrijednost ženi. Ništa drugo. Također, normalno mu nikako ne isključuje i žena, ovo se odnosi znači s druge strane i žena da svome mužu nekada pomogne da uradi određenu stvar koja je specifična samo za muškarce. Također druga stvar vezana za muškarce, nažalost možda malo u ruralnim sredinama, selima je više zastupljena, ali imaju u gradskim sredinama. Čovjek, muškarac, brižan, mukmin treba da pazi na zdravlje svoje supruge. Mi muškarci po prirodi smo malo čvršći od žena. I žena kaže, ovo ja trebala doktoru. Pa ženo kaže, ti svake hefte doktor, ja šest godina nikad nisam otišao, šta je to s tobom? Pa to je žensko bolan. Ne može ona biti ko muškarac. Znači čovjek ako žena izrazi potrebu, kaže trebala bi da odem kod doktora, treba joj ispuniti tu potrebu. Prvo, to je jedan vid obaveze, njeno zdravlje treba čuvati. A s druge strane, njoj će šeki doći. I znate šta će joj kazati ako je ne odvedeš doktoru? Kaže, e vidiš, on želi da se što prije riješi. Ne vodite doktoru kako bi se on mogao po drugi put ženiti. Ha, ona odmah ode tamo mišijeg otrova i usuputi stavi. E, mene ćeš se riješiti. E, sad ću ja tebi kazati. Znači, braćo moja draga, čovjek treba muškarac da brine o zdravlju ženi. Nažalost, kažem na selima. Ja znam primjera, kaže, snaho, vi će bolesna. Pa čekaj, čovjek veli, dok pokupimo sjena, pa dok poslije podignemo otavu, pa tamo nekad zimu ćemo mi tebe odvesti doktoru. Pa umrće dijete bolan do zime. Tako je, tu nemamo te, kaže, kad sad voditi. Znači, braći moja draga, zdravlje žene je veoma bitan faktor koji treba čovjek, na koji treba da čovjek pazi. I zadnja stvar, nako interesantna, opet koliko toliko zapostavljena u velikom broju slučajeva, to je muškarac da bi pridobio ljubav svoje supruge treba da joj iskaže svoju ljubomoru. Da ta žena svati da ona vrijedi kod tebe. Nažalost, kažem, opet živimo u tom nekom čudnom vremenu kada se nedostatak te ljubomore osjeti na mnogim mjestima. Čovjek pušta suprugu da ide na ulicu kako ona hoće, pušta svoju čerku da ide s kime hoće, kakva hoće, nek se vraća kada hoće, sve to nedostatak ljubomori. Ali čovjek kada ženi da do znanja da je ljubomoran, samim tim on jača vezu sa njom, ona svata pa ja vrijedim kod njega, on me voli, dok je ljubomoran na mene voli me. Pogledajte Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, kaže Aisha kada bi ja pila vodu iz posudi, i dodam Božijem poslaniku, on bi, kaže, okrenuo posudu i napio bi se vodi sa onog mjesta odakle sam ja pila. Iz ljubomore prema svojoj supruzi nije dozvolio da neko svoja usta stavi na mjesto gdje je ona pila vodu. To je, vraću moja draga suneta lavog poslanika, alihi salatu wasalam. Molim Allah subhanahu wa ta'ala na kraju ovog druženja da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas učvrsti u njegovoj vjeri. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam olakša prakticiranje onoga što smo čuli. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude na sudnjem danu i na kraju subhaneke. Allahumma da bihamdike, šhadu la ilaha illa anta, stagfiruke, wa etubu ilaik. رسول الله ربنا وبالإسلام أحيانا وعلمنا بأن نبقى لدين الله أعوانا تجمعنا بنور هداه إخوانا وخلانا وأترعنا متى ضمئات بنا الأرواح الله رب